Vīrs, kurš neticēja mīlestībai. Es vēlos tev pastāstīt kādu ļoti vecu stāstu par vīru, kurš neticēja mīlestībai. Tas bija parasts cilvēks, tāds pats kā tu vai es, bet īpaši bija viņa domāšanas veids. Viņš uzskatīja, ka mīlestība neeksistē. Protams, viņš bija daudz pieredzējis, mēģinot atrast mīlestību un novērojot apkārtējos cilvēkus. Lielu daļu dzīves viņš bija pavadījis meklējot mīlestību un atradis tikai to, ka tā neeksistē. Lai kur šis vīrs gāja, viņš stāstīja cilvēkiem, ka mīlestība ir tikai dzēnieku izdomājums, reliģijas izgudrojums, lai būtu vieglāk manipulēt ar cilvēku vājajām dvēselēm, lai cilvēki spētu ticēt. Viņš teica, ka īstas mīlestības nav, un tāpēc neviens nekad nespēs to atrast, lai kā meklētu. Šis cilvēks bija ļoti gudrs un spēja pārliecināt. Viņš izlasīja daudzas grāmatas, mācījās labākajās universitātēs, kļuva izglītots un cienījams. Viņš varēja nostāties jebkurā vietā, jebkuras auditorijas priekšā, un viņa pierādījumi bija ļoti skaidri. Viņš teica, ka mīlestība ir kā narkotikas. Tā liek tev justies brīnišķīgi, bet rada spēcīgu atkarību. Tu pierodi, kļūsti atkarīgs no mīlestības, bet kas notiek, ka tu vairs nesaņem savu dienas šo mīlestības devu? Tāpat kā narkomānam tev nepieciešams kārtējā deva. Viņš teica, ka vairākums attiecības starp mīlētājiem neatšķiras no attiecībām starp narkomānu un narkotiku piegādātāju. Tas, kuram ir lielāka atkarība, ir kā narkomāns, un mazāk atkarīgais ir piegādātājs. Piegādātājs arī kontrolē attiecības. To var novērot ļoti bieži, jo parasti katrās attiecībās ir viens, kurš mīl vairāk, un otrs, kurš nemīl, tikai bauda priekšrocības, ko sagādā tas, kurš atdevis viņam savu sirdi. Var redzēt, ka abi manipulē viens ar otru, viņu darbības un predarbības, un viņi ir tieši kā piegādātājs un atka atkarīgais. Atkarīgais dzīvo pastāvīgās bailēs, ka varbūt nesaņems nākamo mīlestības devu jeb narkotiku. Viņš domā, ko es darīšu, ja viņa mani pametīs. Šīs bailes liek at atkarīgajām uzvesties privātīpašnieciski. Tu esi mans, un viņš kļūst greizsirdīgs un prasīgs, jo baidās nesaņemt nākamo devu. Piegādātājs var regulēt un manipulēt to, kuram vajadzīgas narkotikas, dodot lielāku devu, mazāku devu vai nedodot vispār neko. Tas, kurš ir atkarīgais, pilnībā padodas un dara visu, kas viņa spēkos, lai tikai netiktu pamests. Vīrs turpina paskaidrot, kāpēc mīlestība neeksistē. Tas, ko cilvēks sauc par mīlestību, ir uz regulēšanas balstītas baiļu pilnas attiecības. Kur ir cieņa? Kur ir tā mīlestība, ko viņas sakās izjūtām? Mīlestības nav. Jaunlaulētie dieva pārstāvju savas ģimenes un draugu priekšā dod neskaitāmus solījumus viens otram – nekad nešķir, nešķirties, mīlēt un cienīt otru, būt kopā kā priekostā bēdās. Viņi solās mīlēt un godāt viens otru tik sola un sola. Abrīnojamākais ir tas, ka viņi tiešām tic šiem solījumiem, bet pēc, kā, bet pēc kāzām nedēļu mēnesi, dažus mēnešus vēlāk, var redzēt, ka neviens no šiem solījumiem netiek pildīts. Redzams ir tikai karš, par varu, lai noskaidrotu, kurš ar kuru manipulēs, kurš būs piegādātājs un kuram būs atkarība. Dažus mēnešus vēlāk cieņa, ko viņi viens otram zvērējuši, ir pagaisusi. Paliek tikai aizvainojumi, saindētas emocijas. Viņi sāpina viens otru un tā turpina nemaz nepamanī, nepamanīdami, ka viņu mīlestība ir beigusies. Viņi paliek kopā, jo baidās palikt vieni. Baidās no tā, ko teiks citi un arī paši no sevis. Bet kur? ir mīlestība. Viņš apgalvoja, ka ir redzējis daudzus vecus pārus, kas nodzīvojuši kopā 30, 40, pat 50 gadu un bijuši ļoti lepni par tik daudziem kopā pavadītajiem gadiem. Bet runājot par savām attiecībām, viņa saka, mēs izturējām laulību. Tas nozīmē, ka viens no viņiem pakļāvās otram kādā noteiktā brīdī, padevās un nolēma panest ciešanas. Tas, kuram stiprāka griba un mazāka atkarība, ir uzvarējis karā, bet kur ir tā liesma, ko sauc par mīlestību? Viņi izturas viens pret otru, kā pret īpašumu. Viņa, viņa ir mana, viņš ir mans. Vīrs turpināja stāstīt par iemesliem, kāpēc netic mīlestībai un teica pārējiem, tas viss man jau ir bijis. Es vairs nevienam neļaušu manipulēt ar savu dvēseli un regulēt manu dzīvi mīlestības vārdā. Viņa argumenti bija diezgan loģiski, un ar saviem vārdiem viņš pārliecināja daudzus cilvēkus. Mīlestība neeksistē. Tad kādu dienu šis vīrs pastaigājās pa parku, un tur uz soliņa sēdēja un raudāja skaista dāma. Ieraudzījis viņu raudam, vīrs kļuva ziņkārīgs. Viņš apsēdās blakus un vaicāja, vai var kā palīdzēt. Viņš pajautāja, kāpēc viņa raud. Iedomājies viņa, viņas, viņa izbrīnu Kad sieviete atbildēja, ka raud tāpēc, ka mīlestība neeksistē, vīrs iesaucās. Tas ir pārsteidzoši, sieviete, kas tic, ka mīlestība neeksistē. Protams, viņš vēlējās uzzināt par to vairāk. Kāpēc domā, ka mīlestība neeksistē, viņš jautāja. Nu, tas ir garš stāsts, viņa atbildēja. Es apprecējos ļoti jauna, pilna mīlestības, ilūziju un cerību, ka dalīšu savu dzīvi ar šo vīrieti. Mēs zvērējām viens otram uzticību un cieņu un nodibinājām ģimeni. Bet drīz viss mainījās. Es biju mīlošā sieva, kas rūpējas par māju un bērniem. Mans vīrs strauji kāpa pa karjeras kāpnēm, panākumu un sabiedriskais tēls viņam bija daudz svarīgāks nekā mūsu ģimene. Viņš vairs necienāja mani, necienīja mani, un man zuda cieņa pret viņu. Mēs sāpinājām viens otru, un kādā brīdī es sapratu, ka viņu vairs nemīlu, un ka viņš nemīl mani. Bet bērniem bija vajadzīgs tēvs, un tas bija iemesls neaiziet un darīt visu iespējamo, lai viņu atbalstītu. Nu bērni ir pieauguši un atstājuši mājas, man vairs nav iemesla palikt kopā ar vīru. Mūsu starpā nav ne cieņas, ne laipnības. Ja arī es satikšu kādu citu, viss būs tāpat, jo mīlestība neeksistē tāpēc es raudu. Vīrs saprata, apskāva viņu un teica, tev ir taisnība, mīlestība neeksistē. Meklējot mīlestību, mēs atveram savu sirdi un kļūstam viegli ievainojami, taču atrodam vienīgi egoismu. Mums sāp pat tad, kad nedomājam, ka tiksim sāpināti. Nav nekādas nozīmes, cik attiecība mums ir, vienmēr notik, notiek viens un tas pats. Kāpēc gan meklēt mīlestību veltīgi? Viņi bija tik līdzīgi, ka kļuva par labākajiem draugiem. Tās bija brīnišķīgas attiecības. Viņi cienīja un nekad nepievīla viens otru. Katrs brīdis pavadīts kopā bija laimīgs. Nebija ne skaudības, ne greizsirdības, ne uzraudzības, nebija privāti īpašnieciskuma. Attiecības kļuva aizvien ciešākas. Viņiem patika būt kopā, jo tas viņus priecēja. Būtam šķirti, abi ilgojās viens pēc otra. Kādu dienu esot ārpus pilsētas vīram radās dīvaina doma. Viņš iedomājās, hmm, varbūt tas, ko es pret viņu jūtu, ir mīlestība. Bet tas tik ļoti atšķiras no tā, ko esmu jūtis agrāk. Tas nav tas, par ko runā dzēnieki. Tas nav tas, par ko runā reliģija, jo es neesmu atbildīgs par viņu. Es no viņas neko neprasu un man nevajag, lai viņa prasa kaut ko no manis. Es nevainoju viņu savās grūtībās un nesūdzu viņai savas bēdas. Es cienu to, ko viņa domā un jūt. Viņa nesagādā man raizes, viņa vispār mani neapgrūtina. Es neesmu greisirdīgs, kad viņa ir kopā ar citiem cilvēkiem. Man neskauž, ja viņai veicas. Varbūt mīlestība tomēr eksistē, bet tā nav tāda, kā mēs iedomājāmies. Viņš nevarēja vien sagaidīt, kad atgriezīsies mājās un aprunāsies ar viņu, pastāstīs par šo savādo domu. Kad, kad viņš sāka stāstīt, viņa teica – Es ļoti labi saprotu, par ko tu runā. Man šī doma radās jau sen, bet es negribēju tev to teikt, jo zinu, ka tu netici mīlestībai. Laikam jau mīlestība tomēr eksistē, bet nav tāda, kā mēs domājām. Viņi nolēma kļūt par mīļākajiem, sāka dzīvot kopā un bija abrīnojami, ka nekas nemainījās. Viņi vēl joprojām cienīja un atbalstīja viens otru, un mīlestība kļuva aizvien stiprāka. Viņa bija tik laimīga, ka ik viens sīkums lika viņu sirdīm kvēlot mīlestībā. Vīra sirds bija tik mīlestības pārpilna, ka reiz naktī notika liels brīnums. Viņš skatījās zvaigznēs, atradis pašu skaistāko, un viņa mīlestība bija tik liela, ka zvaigzne sāka slīdēt lejup no debesīm, un drīz bija viņa rokās. Tad notika otrais brīnums. Viņa dvēsele saplūta ar zvaigzni. Viņš bija neizsakāmi laimīgs – Viņš steidzās pie savas mīļotās un ielika viņai rokās zvaigzni, kā savas mīlestības apliecinājumu. Sajutusi zvaigzni savās rokās, viņa mirkļi šaubījās. Mīlestība šķita nomācoša, un tajā brīdī zvaigzne izkrita viņai no rokām un saplīsa miljonu sīkos gabaliņos. Nu pa pasauli staigā vecs vīrs, apgalvodams, ka mīlestība neeksistē. Un ir arī skaista veca sieviete, kura gaida viņu mājās un lej asaras par paradīzi, kas kādreiz bijusi viņas rokās, bet šaubu mirklī pazaudēta. Tāds ir stāsts par vīru, kurš neticēja mīlestībai. Kurš no viņiem kļūdījās? Vai jūs varat uzminēt, kas sagāja greizi? Kļūdījās vīrs domājot, ka var atdot sievietei savu laimi. Zvaigzne bija viņa laime, un kļūda bija ielikt savu laimi viņas rokās – Laime nekad nenāk no ārienes. Viņa laimes iemesls bija mīlestība, ko viņš sajuta sevī, un viņa bija laimīga par mīlestību, kas nāca no viņas. Tiklīdz viņš padarīja viņu atbildīgu par savu laimi, zvaigzne saplīsa, jo sieviete nevarēja būt atbildīga par viņa laimi. Lai cik ļoti sieviete viņu mīlēja, viņa nekad nevarētu darīt viņu laimīgu, jo nekad nevarētu zināt, kas notiek vīra dvēselē – Viņa nekad nevarētu zināt, kādas ir viņa cerības, kādi ir viņa sapņi. Ja tu savu laimi ieliec cita, cita rokās, agrāk vai vēlāk viņš vai viņa to salauzīs. Ja tu atdod savu laimi kādam citam, viņš vai viņa vienmēr var to aiznest projām. Tātad, ja laime var nākt tikai no tavas būtības un ir tavas mīlestības rezultāts, tu pats esi atbildīgs par savu laimi. Mēs nevaram padarīt atbildīgu kādu citu – bet baznīcā laulājoties, pirmām kārtām samijam gredzenus. Mēs ieliekam savu zvaigzni otra rokās un ceram, ka šis otrs tevi darīs laimīgu, un tu darīs laimīgu viņu. Lai cik stipri tu kādu mīlētu, Viss viens, tu nekad nebūsi tāds, kādu tevi gribētu redzēt šis otrais. Tā ir kļūda, ko vairākums pieļauj jau pašā sākumā – Mēs meklējam savu laimi partnerī, bet tā nekad tur neatrodas. Mēs dodam visus šos neizpildāmos solījumus un nolēmjam sevi neveiksmēji.